tugu tugu tugu tugu tugu toda marrenta, toda do jeito que eu gosto. Faz meu estilo é lento, chamou pro jet que eu Ela é toda marrenta, toda do jeito que eu gosto. Faz meu estilo é lento, chamou pro jet que eu Melhor perfume no corpo, melhor roupa. Essa garota me quer, não esconde essa roupa. Melhor perfume no corpo. Essa garota me quer. Que não esconde essa puta, que não esconde essa puta, que não esconde. Então joga, então joga, então joga pro ar. Então joga, então joga, então joga pra lá. Então joga, então joga, então joga pro ar. Esse bumbum guloso gostoso de se pegar. Então joga, então joga, então joga pra lá. Então joga, então joga, então joga pra lá. Então joga, então joga, então joga pra lá. Esse bumbum guloso e gostoso de se pegar. Esse bumbum guloso e gostoso de se pegar. Esse bumbum guloso e gostoso de se pegar. De se pegar. Tu, tu, tu, para. toda do jeito que eu gosto. Faz meu estilo é lento, chamou pro jet, tô top. Ela é toda marrenta, toda do jeito que eu gosto. Faz meu estilo é lento, chamou pro jet, tô top. Melhor perfume no corpo, melhor roupa. Essa garota me não esconde essa roupa. Melhor perfume no corpo, melhor roupa. Essa garota me que não esconde essa puta, que não esconde essa puta, que não esconde. Então joga, então joga, então joga pro ar. Então joga, então joga, então joga pra lá. Então joga, então joga, então joga pro ar. Esse bumbum guloso gostoso de se pegar. Então joga, então joga, então joga pra lá. Então joga, então joga, então joga pra lá. Então joga, então joga, então joga pra lá. Esse bumbum guloso e gostoso de se pegar. Esse bumbum guloso e gostoso de se pegar. Esse bumbum guloso e gostoso de se pegar. De se pegar. Tu, tu, tu, para. tugu tugu